Stanari razgovaraju i govore o tome ko su danas stanari, kako stanujemo i šta znači stanovati danas. Stanar. Zajedno promišljamo i artikulišemo stambene politike. Radite li i kako živite? U kakvom su stanju vaše kuće i stanovi? Da li ste zadovoljni? I ko vas to pita? U ovoj emisiji biće govora o inicijativi Nezavisne kulturne scene Novog Sada koja deluje od juna 2016. godine. Šta je to inicijativa Nezavisne kulturne scene grada? Kakva je njena uloga u polju kulture? Kako je nastala? S kakvim motivima i kojim povodom? Kako je organizovana? Ko su njeni protagonisti i akteri? Ko su sagovornici inicijative? Kojim pitanjima se inicijativa bavi i koji su njeni ciljevi? Koji su politički principi njenog delovanja? s kakvim problemima i preprekama se suočava u svom radu, kako donosi odluke, koja su postignuća ili rezultati rada inicijative. O tim i drugim pitanjima iz domena delovanja inicijative Nezavisne kulturne scene Novog Sada sa Borkom Stojić iz Centra za nove medije Kuda.org razgovara Mihajlo Vujasin. interesantno kako je sve počelo, pa onda umeđu vremenu ono, da malo generišemo rad inicijative, da uradim neki osvrt na mm -hmm. jednogodišnji rad. Neposredno mesto uh, nezadovoljstva uh, organizacije koje deluju u okviru nez, inicijative nezavisne kulturne scene, scene jeste, bi, jeste bila objava uh, rezultata konkursa koje je raspisao grad uh, gde organizacije koje su, koje su, koje deluju već uh, dugi niz godina uh, na, na lokalu nisu dobili sredstva za realizaciju svojih projektnih ideja. Uh, pritom to nije prvi put da se desilo, niči 2015. je nosila apsolutno iste rezultate, tako da se ovo nezadovoljstvo samo uvećalo, pogotovo što i neke, neke od organizacija nezavisne scene su bile u uh, evropskim projektima, tekućim evropskim projektima i ti projekti apsolutno nisu bili prepoznati niti podržani od strane Gradske uprave za kulturu. Znači, to je bio jedan od inicijatora da uh, udruženja građana koje deluju u kulturu izgažu nezadovoljstvo i da se onda okupe i po pitanjima i drugih problema koji su ih mučili uh, više decenije. A to su problemi uh, prostora uh, za delovanje udruženja nezavisne scene, uh, i pogotovo još ako govorimo o prostorima, konkretni slučaj koji je tada bio alarmantan jeste pitanje prostorije za rad reprezentativnog udruženja Foto, Kino, Video Saveza Vojvodine koji su zbog nagomilonog duga za infrastrukturne troškove bili primorani, odnosno izbačeni iz svojih prostorija i bio im je onemogućen dalje rad udruženja što znači da su došli izvršitelji i bukvalno su im zablindirali prostorije, tako da su im sva sredstva i svi uslovi za rad onemogućeni. još udruženje, to je bilo... sud? To je, e, da, a drugi slučaj je bio Suluv. Suluv koje je reprezentativno udruženje likovnih umetnika na teritoriji Vojvodine koji od 2011. godine ima status, status udruženja građana s obzirom na transformaciju reprezentativnih udruženja koje je osnovano, ja mislim, kraj 50. i početak 60. godina od strane države. 2011. doživljavaju potpunu transformaciju i bivaju prebačeni u sektor nezavisnih udruženja građana, znači apsolutno imaju imaju pravni status kao i mi. E sad, s obzirom na njihovo poslovanje i njihovo delovanje a, tokom prethodnih godina, koje je pod, bilo podržano od strane osnivača, u tom slučaju ja mislim da je njihov osnivač bila pokrajna, oni su imali izvesnu finansijsku podršku zato što su imali a, plaćene infrastrukturne troškove i ako se ne varam imali su plaćene troškove administratora ili sekretara udruženja A, oni imaju i upravni odbor, a, ali te pozicije i savet i umetnički savet, ali te pozicije nisu plaćene, nego se rade na volonterskoj bazi. A, njima se desio slučaj da su im ta sredstva a, znatno smanjena, odnosno od 2011. oni su se smanjivala iz godine u godinu, što ih je dovelo u situaciju da ne mogu da podmira a, infrastrukturne troškove u osnovi, a i ti troškovi koji su bili odobreni, i što su se smanjivali iz godine u godinu, M su i kasnili. Što ih je dovelo u nezavisnu situaciju da se postavlja pitanje da li će udruženje nastaviti sa svojim radom, M što imaju i problema inače sa galerijskim prostorom koji znamo kakav je, da nemaju toalet, a, nego samo priv, primarnu prostoriju za izlaganje i neki mali ofis za rad administratora, znači uslovi, uslovi su im vrlo neuslovni za rad, ako ćemo tako. Uh, oni alarmiraju na njihov položaj i pitanje da li, da li, da li, da li je ovom gradu zaista potrebno takvo udruženje. S obzirom kada se donosi uh, novi zakon o kulturi, oni dobijaju status reprezentativnog udruženja. Što znači da njima Ministarstvo kulture odobrava sredstva takođe za rad udruženja kojim, kojim, kojim se javljaju svi lokalni umetnici iz Vojvodine da bi dobili status samostalnog umetnika. Dakle, vrlo jedna, jedna specifična pozicija, jako bitna za razvoj umetničke prakse ovde. šta je bilo prva, ovaj, prva, prva ideja, na koji način, na koji način eh, krenuti, da li, da li pritisak, da li pregovori, da li, uh mhm. -huh. da li mhm. mislim, neki mi bunta, da, on, uh mhm. -huh. odnosno izražavanje na zadovoljstvo povodom situaciji, ali šta, je, šta je bilo u tim prvim, prvim početnim uh -huh. ovaj, momentima? Znači, da. šta je bila agenda? S obzirom, s obzirom na dosadašnje iskustvo koje je Kuda Org imala u radu na uh, reafirmaciji ili uh, izmenama kulturnih politika a, eh, a, i to kroz dve inicijative. Jedna je bila 2004. A, i to je Dizalica, a druga je bila 2008. 2009. godine a, za kulturne politike, politika kulture, nas je dovela u situaciju da ponovo promišljamo na koji način uopšte se obraćamo i kome se to mi obraćamo. S obzirom da su ove dve inicijative takođe okupile, inici, uh, okupile udruženje nezavis, uh, nezavisnih uh, udruženje građana da. koje deluju u kulturi, a, pri čemu se neke od organizacija koje su sada u inicijativi takođe bile članovi tih akcija 2004. i 2008. godine nas je dovela u situaciju da promišljamo uh, korake uh, koje tada kroz te dve akcije nismo osmislili. Kuda Orgi GKP je pozvao ljude na, na jedan zajednički sastanak Znači, poslali smo, poslali smo mail poziv, poziv sa a, pitanjima koji su pre svega nas mučili jer smo išli iz primarnog iskustva, zato što smo mi ta organizacija koja deluje Kuda Orgo 2001. godine, GKP deluje 2011. godine na lokalu. Znamo se procese koji su se dešavali u gradu. Znači, krenuli smo svog primarnog iskustva i nezadovoljstva i pozvali smo ljude da nam se pridruže i da čujemo od njih koji su to problemi, da li, da li su to zajednički problemi. Dakle, I na tom prvom inicijalnom sastanku odazvao se prilično veliki broj udruženja. formirana, je, formirana je jedna lista a, i u tim dogovorima kako delovati i nastupati prema gradskoj upravi za kulturu a, jeste bila ideja da idemo a, u dijalog sa njima. Znači da idemo a, sa pregovorima i da tražimo sastanke sa njima na kojima bi mi uopšte razgovarali i čuli pre svega njihovo mišljenje, a znači pre svega da bi oni čuli naše mišljenje, da bi se upoznali, da bi znali ko smo, jer nova garnitura vlasti koja je došla u Gradsku upravu za kulturu, osim žene koja sede u administraciji, ne znaju uopšte ko su akteri u kulturi u polju nezavisne scene. Dakle, to je bila negde inicijalna, inicijalna ideja da se krene u pregovore u pregovore pa da vidimo onda kako, gde ćemo mi moći sa tim pregovorima. Ono, to, da li, da. I to je taj, taj inicijalni prvi susret gde smo, se, gde smo napravili listu prioritetnih zahteva sa problemima koje nas muče više godina, a to je to što sam navela. Znači, problem, problem prostorija i uh, problemi zakupa poslovnih prostora za sva udruženja, problemi uh, reprezentativnih udruženja, a, problemi a, koji su proizilazili na, rez, na rezultatima konkursa. A, generalno sređivanje konkursne politike, a, rad komisija, a, netransparentnost rada, gradske uprave za kulturu, a, nepostojanje infrastrukturnog fonda koji treba da pokrije a, infrastrukturne troškove organizacije i nepostojanje međunarodnih, odnosno nepostojanje a, konkursne linije za podršku međunarodnim fondovima. To... Dakle, to je nešto, to je nešto oko čega smo se svi složili da, da je prioritet u rešavanju. Tako da, mi se krenulo sa buntom, u smislu uh, protesta i pritisaka, nego smo krenuli proceduralno, a, mislim proceduralno u smislu da smo zahtevali sastanak s njima da bi mogli da razgovaramo uopšte i da vidimo na koji način će oni nama da odgovore na te naše zahteve. odluka je doneta na osnovu prethodnih, da kažem, e, iskustava koje nisu išle u tom smeru i, i to je kao neka, stvari kažem, nadopuna akcija. Može se tako reći, jer su prethodne iskustva bila takva da su, da su kroz rad i diselice i inicijative za kulturnu politiku, politika kulture, bile pre svega usmerene na kritiku uh, postojeće tadašnje gradske strukture kao i na rezultate njihove, njihove političke, političke vladavine ili političke, kako god. Ove, I tu smo išli sa kritikom u medijima, ali moramo napomenuti da je tada bilo poziva za dijalog, ali koji nikada nije uspostavljen. Znači, odgovore je na poziv. Odgovoreno, znači mi smo uputili poziv Gradskoj upravi za kulturu i članu Gradskog veća Daliboru Rožiću sa našim zahtevima i pozivom na sastanak da o tome razgovaramo i da vidimo šta može da se preuzme, preduzme u zajedničkom radu za njihovo rešavanje. Na tom prvom sastanku bio je veliki broj veliki broj članova inicijative zajedno sa uh, a, predstavnicima gradske uprave, načelnicom, članom gradskog veća, znači sa Rožićem, čak i bili su ljudi iz poslovnog prostora zato što je jedan od gorućih problema bilo pitanje Fotokino Saveza kako bi se ljudi vratili u svoj prostor i nastavili, nastavili sa radom udruženja. Uh, I na tom sastanku oni su čuli sve naše zahteve, na, mislim, na tom prvom sastanku, ako se dobro sećam, Dosta su se oni i ugradili u smislu poslovnog prostora, s obzirom da je poslovni prostor ipak uh, druga, instanca. Mislim, nije druga instanca, u principu to je ista uprava, da. samo je preduzeće za sebe u tom momentu tada bilo. Ali nam je tada već predučeno da će biti reafirmacija gradske uprave i da će poslovni prostor da se reafirmiše u gradsku upravu za imovinu i imovinsko-pravne poslove, te da će komunikacija biti znatno brža i bolja. Uh, a, i da će, a, da će problemi koje su, koji, koji nastaju moći brže da se rešavaju. Međutim, ako se setimo tog perioda, a, znači jun, evo sada je maj 2017. godine dana po tom pitanju još uvijek ništa nije urađeno. Pri tome a, znamo ono da, da u takvim pregovorima dobra volja obe strane u pregovorima je jako bitna. Dakle, to može da se reši, samo što evo, koliko mi znamo, do sada još uvijek nije organizovan taj, taj sastanak između Fotokino saveta po pitanju po pitanju otpisivanja ili barem na neki način mm. refinansiranje tog duga. Sad smo govorili o problemima, a sad koji su neki rezultati, evo sad malo mm -hmm. pozitivnog svetla, o, šta, šta je postignuto? Mm -hmm. Šta je postignuto, odnosno šta je Znači, kažem, inicijativa postigla, mm. odnosno šta je uspela da, da, da mhm. izbori, u koji prostor da osvoji. Da, da, da. Bude uvažena u jednom momentu, u stvari, da Sardo kao ravnopravni uh, kreator politika, kulturni politika mm -hmm. i mhm. sve ostalo. Uh, pa mislim da je značajno mesto mesto uh, rade inicijative upravo na tim sastancima gde u razgovoru sa njima mi ukazujemo njima na mogućnosti jer su se oni uvek ograđivali da jesu voljni i da hoće da urade sve ono što je u njihovoj moći, ali prema e, prema sve ono što im dozvoljava e, sve, što, sve ono što im dozvoljava zakon. E sa s obzirom da je zakon o kulturi jedan od e, zakona koji reguliše i ovu oblast u kojem, kojem smo mi, znači iščitavajući zakon o kulturi, mi smo videli da tu postoji prostor i za nezavisnu scenu, a i za reprezentativne udruženja da se na neki način pomognu. A, dakle, to je zakon koji je donela Republika, primenjuje se na sve lokalne samouprave, a, gde smo im ukazali na mogućnost a, finansiranja udruženja građana a, za infrastrukturne troškove ili takozvane tekuće troškove, a, do 40, maksimalno do 45% od a, a, troškova na godišnjem nivou. A, dakle, to je praksa koja postoji postoji na republičkom nivou, na pokrajinskom nivou se primenjuje isključivo samo za reprezentativna udruženja i to po pozivu, znači čak ne postoji ni raspisan konkurs, nego po pozivu sekretari. Thank you I mi im ukazujemo na mogućnost da zakon to podrži i oni zajedno sa nama uh, rade na tom nekom pravilniku i odluci koja će biti prvi put uspostavljena uh, 2017. godine. Dakle, to je dokument koji omogućava i na osnovu koga je u stvari raspisan konkurs prvi put koliko, koliko se ja sećam od 2004. godine gde, gde se raspisuje zaseban konkurs za infrastrukturne troškove udruženja. Inače, još jedna jako bitna stvar jeste da se već dugi niz godina, ali ja mislim da je to možda čak od 2006. ili 2007. konkursna politika grada i pokrene je bila takva da, da se ne podržavaju infrastrukturni troškovi a, kao ni putni troškovi ni dnevnice a, prilikom raspisivanja konkursa za podršku projekta, projekata. Mislim što je vrlo alarmantno zato što što to znači da ćemo izaći na ulicu i raditi iz ulice, e, sa ulice ili iz privatnih donacija pokrivati, pokrivati osnovna sredstva za rad. A, tim isključenjem a, i uvođenjem i izglašavanjem ovog dokumenta za koji mislim da je vrlo značajan zato što je inicijativa učestvovala u njemu i u njegovoj izradi a, se pravi iskorak u kulturnoj politici grada, što je, ja mislim, jako mhm. značajno za, za ne samo za postojeću scenu, nego i za ohrabrivanje a, novih udruženja za njihovo osnivanje, jer imamo tendenciju u poslednjih pet godina da se udruženja masovno gase e, zato što ljudi iz poslovnog prostora prelaze u privatne prostore, a, tako, mislim, u stvari prelaze u svoje stanove, a, smanjuje se broj članova organizacije, ljudi traže posao na drugim stranama, vrlo često odlaze ili u institucije ili u neku akademsku ili edukativnu zajednicu mm. ili pronalaze posao u državnom, državnom sektoru preko političkih pa, partija. Tako da je to, a, to je jedan značajan mm. iskorak. A, isto tako, a, jedan od rezultata koji možemo da sagledamo kao, kao pozitivan a, jeste što se u periodu kada se inicijativa a, osnovala, Novi Sad kandiduje za Evropsku predstavnicu kulture 2021. A, gde u svetlu tih, te kandidature a, i tog njihovog projekta koji se zasniva u stvari na najvećem potencijalu i angažmanu nezavisne scene, nezavisna scena biva potpuno skranjuta zbog konkursnih rezultata. E sad, i u svetlu znači, te kandidature a, grad dobija a, odgovor iz Evropske unije, od Evropske komisije, da moraju da naprave strategiju kulturnog razvoja grada Novog Sada, a, gde a, ljudi a, koji su radili na izradi strategija vrši istraživanje a, između ostalog kulturne politike u gradu, između ostalog i nezavisne scene, i mi kao akteri i nezavisne scene bivamo pozivani na razgovor sa njihove strane i svojim nekim uvidima u sadašnje stanje, pređešnje stanje i probleme učestvujemo u, u pisanju i doprinosimo u stvari izradi tog dokumenta gde se unosi jedan novum u, u, u u radu i Gradske uprave za kulturu, a to je formiranje jednog nezavisnog tela, znači jedne nove institucije, koju smo mi nazvali Forum za kulturu. Znači, to bi bilo telo koje bi bilo sazivano na a, poziv a, svih zainteresovanih aktera u kulturi koji deluju u gradu, ali koje bi opet trebalo da raspiše a, Gradska uprava za kulturu, jer su oni odgovorni a, na forum, jer su oni odgovorni, odgovorni za forum, koji, koji bi bio kao neki model, neka vrsta javne rasprave ili nekog otvorenog plenuma, gde bi se raspravljalo o svim tekućim problemima koji se dešavaju u gradu, koji su vezani za kulturu i koji se tiču ne samo nezavisne scene, nego i ljudi koji rade u institucijama za kulturu. A, I u procesu izrade strategije i u njegovom finalizovanju, znači taj naš predlog je ušao, tako da imamo zvaničan rezultat uh, strategije. A, između ostalog, svi ostali problemi koje smo mi naveli kao prvi zahtev su ušli u strategiju. Uh, a, tako da ja mislim da je to jako veliki doprinos. Nakon izglašavanja strategije, a, članovi nezavisne, a, nezavisne scene se pozivaju da budu jedan od predstavnika koji će biti, a, koji će biti uključen u radnu grupu za a, izradu akcijnog plana koji treba da operacionalizuje tu strategiju za period 2017-2018 godine. A, mi smo hteli da to, odnosno namera nam je bila da to mesto bude promenljivo jer inicijativa nije htela da ima reprezenta, niti da ima, niti da delegira jednu osobu koja bi bila ispred inicijative, nego smo prosto hteli da ta pozicija bude smenjiva i da svi članovi budu uključeni na podjednak, podjednak način. Međutim, s obzirom na te neke proceduralne nivoje i formalne nivoje u upravi, no oni su ipak rekli da to mesto mora biti rezervisano za jednog, jednog čoveka, tako da je inicijativa dala svoj predlog a, i imali, imali smo dakle jednog člana radne grupe ispred nezavisne scene koji je aktivno učestvovao na izradi akcijnog plana i evo sada je u toku rasprava za a, javna rasprava a, o nacrtu akcijnog plana koji bi trebao u narednih mesec dana da bude izglasan. I između ostalog u akcijnom planu se operacionalizuje rad foruma Tako da taj, eh, taj forum bi bio, bio mesto dijaloga između svih aktera u kulturi i to je takođe znači, mesto koje se prvi put, eh, prvi put uvodi eh, i mislim da je politički jako bitno zato što a, zato što uh, svi akteri u, u mogu da se subjektiviraju, tu, a i uh, svako u principu može da, da uđe u dijalog i sa gradskom upravom i da iskaže ono i uh, svoje političke stavove i svoje probleme i tako dalje. Uh, to je jedan od uh, rezultata i ako ako pominjemo sad i rezultate, to je uh, isto vrlo značajan rezultat. Još jedan bitna stvar jeste da se da se kroz taj rad člana, člana radne grupe ispred inicijative, koji znači, radi sa gradskom upravom, koja je isto deo te radne grupe, vrši na neki način je i edukacija uh, članova Gradskog veća za kulturu, odnosno članova Gradske uprave za kulturu, jer ja mislim da oni tada ono prvi put možda čuju za određene probleme koji, sa kojima se mi Kažemo senzibilizacija. Tako je, senzibilizacija. Da, da. Mislim, ali to je zaista kreiranje prostor dijaloga koji do sada uopšte nije bio prisutan. I ja mislim da je to jako veliki uspeh. paralelno sa tim, otvara se znači, novi gradski konkurs, e, raspisuje se novi gradski konkurs 2017. gde takođe imamo jedan novum gde se prvi put uh, uh, u poslednjih nekoliko godina, ne znam sad koliko godina, razdvajaju projektne linije i uh, donošenjem nove uredbe na nivou Ministarstva kulture u decembru 2016. godine koja na malo specifičniji način uređuje konkursnu politiku. Uh, članovi nezavisne grupe, uh, članovi nezavisni, uh, nezavisne scene, scene za, za kulturu, bivaju pozivani da predlože svog člana za konkursnu komisiju na jednom od tih linija koje su bile raspisane. Od, od tih ono kao novine u toj saradnji, da kažem, ono, bi, mislim, uvijek se pominje ono, ta neka transparentnost, odnosno neki, neki nivo pravednosti, odnosno mm. pravednijeg, li, ono, mm. deljivanje sredstava, sredstava i onda u tom smislu ovaj, klanovi i klanice ove ovaj, nezavisne scene ove, ovaj, da kako od njih se očekuje da, da, da, da, da sa tom, sa tom ove, ovaj, idejom istupe tamo. Da, mislim, to jeste nezgodna pozicija i nezgodno mesto, a, zato što očekujemo da ta transparentnost možda ni neće biti a, koju smo mi priželjkivali, a, ali s obzirom da sada postoji a, konkursna uredba koja definiše da postoji a, politika ocenjivanja projekata, dakle, projekti će se bodovati, dakle, ipak postoji neka procedura po kojoj će ta konkursna komisija raditi. A to po uredbi, oč... Jeste, da. to je po uredbi. Da. To je po uredbi i primenjuje se na svim, svim nivoima a, lokalne samouprave. Da. A, dakle, znači tu se već umanjuje prostor malverizacije, a transparentnost koju mi priželjkujemo kroz inicijativu jeste upravo, jeste upravo a, pozicija tog javnog foruma. Znači, mesta gde, mi, gde ćemo mi tražiti a, da se konkursni rezultati javno obstane, odnosno da se napravi polemika i da komisija izađe sa svojim rezultatima, objašnjenjima za podržane projekte, ali i one koji nisu prošli. Jer mi do sada u gradu, ja mislim ni na nivou, ni, ni nivou čak ni jedne jedne vlasti, ni na nivou Ministarstva kulture, ni na nivou pokrine, ni na nivou grada nismo imali objašnjenje zašto jedan konkurs nije podržan. Dobijete samo najjednostavniju, najjednostavniji odgovor da nije podržan iz razloga nedovoljno sredstava, da im je na konkurs stiglo toliko i toliko projekata i da oni nisu u mogućnosti da podrže, A, vi ne znate, znači nemate apsolutno a, ocenjen projekat, evolucion, a, e, nije uređena, nije e, uređena evaluacija projektne aplikacije, znači vi ste u dilemi i domici, znači da li je taj projekat uopšte dobar ili nije da dobar. Da li se svideo nekom? Da li se svideo nekom ili nije. Dakle, nemate apsolutno nikakvu evaluaciju projekta, nego se samo, samo pozivaju na, na budžetska sredstva. Da, dođemo sad do foruma to je otprilike, ja mislim, sad već ono možda i zatvara ovu godinu mm -hmm. u radu inicijative. Ali pomenula si onaj form kao vid plenuma. Odnosno, ono, da li bi zaista, da, da li očekuješ, da li pretpostavljaš da će forum omogućiti ovaj ravnopravni razgovor svih zainteresovanih aktera u kulturnom polju, i koja, koja instanca će obezbediti tu praksu, da kažem, mm -hmm. odnosno garantovati da će zaista biti tako ili će možda biti samo jedno polje za razgovor posle koje će se opet odluke donositi mm. negde i Nažalost, garancije nema. U, u toku iz redakcijnog plana i rada, rada na njemu a, pokušalo se negde strukturirati da se kroz javne, po, javne forume ipak a, daju predlozi i mišljenja koje bi trebala da sprovodi Gradska uprava za kulturu kroz izradu, kroz izradu određenih pravilnika i odluka koji bi onda regulisali te naše zahteve. I koje bi možda bile obavezujuće. Upravo to znači koji bi bili obavezujući. Ono što sada čujemo kao, kao odgovor iz gradske uprave e, jeste da su oni izvršna vlast i da oni izvršavaju određene, određene zakone i regulative koje donosi ipak neko iznad, a, a da oni nisu obavezi to da rade i uvek se ograđuju da oni nisu obavezi da donose podzakonske akte, ali mi mislimo da oni jesu obavezi i da to je upravo mesto mesto gde gradska uprava za kulturu preko svog preko svog načelnika gradskog veća treba da bude ta koja treba da inicira određene, pra, određene promene. S obzirom da je pritisak napravljen za infrastrukturne troškove gde je donešena odluka, a, mi bi se pozivali i dalje i na strategiju i na akcijni plan koji koji omogućava upravo da se formalizuju na neki način ti, te naše zahteve i inicijative. I to je, ja mislim, novom i u radu gradske uprave i u radu a, nezavisne scene. A, ako hoćemo da povučemo paralelu, a, od 2011. godine a, NKSS radi na istim procesima ali na, nivou, na republičkom nivou. Znači, oni su ti koji su zahtevali i prisustvo članova komisije nezavisne scene u uh, strukturama komisije za dodalu sredstava, uh, kao i promenu kulturne politike, veću transparentnost, uređenje gradskih uprava, lokalnih svih nivoa vlasti. Mm. A, dakle, mislim da paralelno pritisak se sada samo pojačava na svim nivoima i dve inicijative međusobno sarađuju. Da li je zakonski, znači, moguće, da li postoji prostor, ono, zakonski uopšte vezano i za uredbu, i za strategiju i za akcioni plan, da, da, da, da, da rad foruma bude obavezujući? Hmm. Da li je to, ili je to još uvek, eh, da kažem, nedefinisano mesto? To je pitanje da li je strategija za grad obavezujući dokument. Znači, on nije zakonski dokument. Znači, u principu ne donosi ga vlada, ali s druge strane ipak ga je donela Skupština grada. Znači, to je jedini dokument prema kome, u principu, ne prema kome, nego na koji mi možemo da se pozivamo. Znači, strategiju i njegovu operacionalizaciju koji je akcijni plan. I u svetlu toga, ja mislim da lokalna samouprava grada Novog Sada znači, može da bude ta koja će da inicira neke novume u smislu poboljšanja kulturne politike. Tako da, da li je obavezujući? Hmm, mi ćemo ga gledati kao jest, da jeste mislim, zato što mislim da je vrlo važan politički dokument. Mm. Znači, ništa nije obavezujuće, nema garancije. Uh, ja mislim da isključivo zavisi od uh, one druge strane sa koja mi pregovaramo. Uh, između, ostalog, tu, između ostalog ima i dobre volje, uh, možda i neke političke subjektivacije sa te druge strane, uh, da uđe sa nama u pregovore i da, da, da poboljša uslove ove, ovaj, rada, ali to nama ne daje apsolutno nikakvu garanciju da će sa smenom vlasti te odluke isto ostati i biti primenjivani. Dakle, garancije nema za mhm. ni za šta. Mislim da je garancija jedino naša instrajnost i, uh, i za instraj, instrajnost u zahtevima i ispostavljanje tih zahteva prema uh, određenoj drugoj strani. Uh, E, i stalno promišljanje uslova u kojima jesmo i nove situacije. A to jesu opet van institucionalni uslovi s te strane, zato što inicijativa ostaje van institucionalna, je. jeli, e, da kažem, grupa i ostajem na tom, na tom pragu distance prema, naspram. Jeste, prim prema državi, a i prema, da, prema državi i prema gradskoj upravi za kulturu sa kojom se trenutno sarađujem, sad to moj utisak da, da, da ulazkom u ovu saradnju uh, postoji opasnost ali koptiranja ili nekog razvodnjavanja, mhm. razvodnjavanja uopšte ono, te, mhm. te, te energije, da kažem, koja se, koja se pojavlja. Da, a to je bitna, da, tu ima jedan bitan moment, znači te crvene linije koju treba da zauzme inicijativa, barem je to moje mišljenje. Znači, koja je to ona instanca preko koje mi nećemo pre, pre, pre, preko koje mi ne želimo da pređemo u ovim dosadašnjim pregovorima. Inače, Gradska uprava za kulturu ove pregovorima pregovore naziva saradnjom, <laughs> a mi nazivamo pregovore. A, mislim da bi tome trebali više da posvetimo pažnju u smislu da vidimo šta je to preko čega inicijativa neće preći. A, znači, koji su to naši zahtevi a, koji ukoliko se ne ispune, mi odustajemo od, od, tih, od tih procesa pregovora. A, znači, šta je to a, šta će nas dovesti, odnosno šta mi tražimo od njih jeste da u jednom momentu ukoliko ne mogu to da urade, da kažu da ne mogu to da urade i da su obstruirani od drugih instanci vlasti, ali mi to ne čujemo od njih. Znači oni su uvek vrlo uh, blago, i uvek će ti reći da mogu, ali u granicama uh, zakonskih ograničenja. Ove, ali mislim da, da, treba, da treba inicijativa još uvek ono, među sobom da vidi koje su to mesta i koje su to tačke preko kojih mi nećemo preći. Uh, A, I jako bitna, jako bitna stvar u radu inicijative jeste javnost, odnosno medijsko oglašavanje za sve naše javne akcije i za sve naše zahteve prema gradskoj upravi. Tako da su to neki paralelni procesi koju, koju inicijativu upravo stavljaju u, a, u, u domen a, transparentnog rada, ako bih tako mogla da kažem. U jednom momentu kada smo promišljali šta je sa inicijativom, ko su tu ljudi koji su aktivni, kako se donose odluke i na samoj inicijativi, pa smo na kraju došli do toga, oni koji su prisutni na sastanku donose odluku. Što ne znači da ta odluka treba da bude neoboriva, nego na sledećem sastanku, ukoliko postoji potreba da se odluka menja, odluka se menja novim izglasavanjem, novim razgovorima, novim promišljanjem, možda čak i novom situacijom koja nas je dovela ono, u periodu od nedelju dana od prvog do drugog sastanka. Tako da su to bitne stvari. To je ta dinamička I to je, forma. Jeste, da, dinamička, Propitivanje. propitivanje. Da, da. neprestano propitivanje situacije u kojoj smo a, i a, situacije da se, da se a, odluke donose uz određenu argumentaciju i da se stalno propitujemo. Tako da je to jako bitno. Poštovani slušalci, nadamo se da smo uspeli u nameri da prezentujemo inicijativu nezavisne kulturne scene Novog Sada iz ugla jednog od aktera i da ukažemo na nesumnjivi značaj i doprinos te neformalne grupe udruženja i pojedinaca samorganizovanih oko zajedničkog interesa u radu na brojnim pitanjima od ukazivanja na ugroženost nezavisne kulture – i zagovaranja boljih uslova za delovanje udruženja građana u toj oblasti, ali i ukupnog položaja svih drugih učesnika u kulturnom životu preko zahteva za transparentnošću konkursnih procedura i rada institucije u kulturi do uspostavljanja adekvatnijeg od postojećeg sistema vrednosti u prostoru savremene kulture na lokalu, promene kulturne politike grada i generalno u pravcu poboljšanja ukupnog kvaliteta kulturne scene Novog Sada. Seriju 10 radi emisija Stanar posvećena je načinjem organizovanja građana u okviru projekta lokalne politike i urbana samuprava i proširana estetska edukacija i ugostila je brojne sagovornike i saradnike iz polja građanskog aktivizma i autonomnog stvaralaštva u oblasti kulture. Na ovaj način emisije problematizuju samorganizovanje ljudi koje se odvija na distanciji prema postojećim organizacionim i institucionalnim modelima i otvaraju prostor za invenciju novih načina proizvodnje sadržaja koji odgovaraju njihovim autentičnim potrebama. Da, treba da se čuje glas stanara i treba da čujemo jedni druge i zbog toga se i okupljamo oko naših aktivnosti i razmenjujemo naše iskustva, ideje, pokušavamo da artikulišemo i da rešavamo brojne probleme u oblasti stanovanja. Dragi slušalci, stanari, komšije, ukoliko želite da se sretnemo i da podelite svoje iskustva ili probleme stanovanja, Pozovite nas ili dođite svakog petka u prostorije Centra za nove medije Kuda.org u Braće Mogin 2, gde se okupljamo između 16 i 18 časova. Naš kontakt telefon 021 512 227. S našim aktivnostima se možete upoznati preko web stranice http.detelinara.org. Stanar.